cegły. Malowane wiosną, malowane wiosną, malowane wiosną, malowane wiosną, malowane wiosną, malowane wiosną, malowane wiosną, malowane wiosną, ale ja nie wiem dlaczego, ale ja nie wiem dlaczego, malowane wiosną. Malowane wiosną, ale ja nie wiem dlaczego. Ale nie wiem dlaczego. Malowane wiosną, malowane wiosną, malowane wiosną, wiosną. I to nie brzmi jak grechuta. Malowane wiosną, I to nie brzmi I to wcale nie brzmi jak grechuta, Marek. ha. malowanie wiosną, malowanie wiosną, malowanie wiosną, malowanie. Malowanie wiosną, malowanie wiosną, wiosną malowanie, malowanie wiosną, wiosną malowanie, wiosną malowanie, wiosną malowanie. Malowane, malowane, je, Malowane wiosną, malowane, je, jesienią, nie, tylko wiosną, malowane, malowane wiosną. Ej, a co ty mi kurwa mówisz? Że wiosną malowany. Ale stary, jak to kurwa, że niby wiosną? Bo nie, jesienią. Ale kurwa to nieprawda. Że wiosną czy jesienią? Ani wyżej kurwa co?